خب بسم الله الرحمن الرحيم باب الوكالة يا وكالة ويجوز أن يؤكل يوكل الرجل الجائز الأمري رجلا صحيح التصرف في كل ما صح فيه النيابة من عقود وحقوق میفرماید و جایز است که وکیل بگیرد شخصی که جایز الامر هست شخصی که عقل دارد شخصی که بالغ هست جائز الامر هست ها؟ وکیل بگیرد رجلا صحیح التصرفی شخصی رو که صحیح التصرف هست یعنی اینون هم عاقل باشه بالغ باشه محجور نباشه فی کل ما صح وکیلش بگیره در هر کاری که صحیح هست فیه در اون کار النیابه نائب گرفتن در هر کاری که نائب گرفتن صحیح سنت در هر کاری که صحیح نیست شما نمیتونی یکی رو نائب بگیری بیاد برات نماز فرض و بخونه در هر کاری که نیابت جایز است من عقود حالا اون کار چه عقدی باشه معامله باشه قراردادی باشه و حقوق یا حقی مال شما باشه وکیلو میگیری که به حق تو میگیره ولكل واحد منهما الرجوع فيها قبل العمل وبعده وهر يكي ازون دو ميتواند رجوع كند يعني از وكالت قبل از عمل وبعد از يعني از نوع عقود جائز نه لازم ولو مات احدهما او جن بطلت اگر یکی از آن دو یعنی موکل یا وکیل مرد او جنه یا دیوانه شد بطلت الوکاله باطل میشه چی؟ وکالت ولا ضمان على الوكيل إلا بالعدوان و زمانتی بر وکیل نیست مگر از روی عدوان از روی تفرید کوتاهی تجاوز ولا يلزم اقراره على موکله و لازم نمی شود اقرار وکیل بر موکلش خب در پاورقی آورده لا يقبل إقرار الوكيل على موكله مطلقا في الحدود والقصاص إقرار الوكيل بر موكل در حدود و در قصاص که مطلقا پذیرفته نمی شود بیاد یه حدی رو براش اقرار بکنه ها آه؟ ولا يجوز أن يوكله في كل قليل وكثير حتى يكون على معلوم و جایز نیست که وکیلش بگیرد در هر چیز کم و زیادی مگر اینکه اون چیز اون کاری که بهش میده چی باشه معلوم باشه وليس للوكيل أن يوكل إلا على اذن إلا فيما لا يقدر على التفرد به وحق حق ندارد وکیل که مجر مگر بر إذني از موكلش مگر بر إذني از مگر در آن کارهایی که به تنهایی نمیتواند آن را چکار بکند انجام دهد قادر نیست به تنهایی انجامش دهد وإذا ادعى دفع المال إلى موكله قبل قوله فأجر وكيل ادعى كارت دادن مال را به موکلش سخنش پذیرفته میشه و اذا ادعا دفعه الى غیره لم یقبل اما اگر ادعا کرد دادن مال را به شخصی دیگر غیر از وکیل سخنش اینجا پذیرفته نمی شود و یجوز التوکیل عند الحاکم و لم يحضر خصمون می فرماید و جایز است توکیل وکیل گرفتن آه؟ نزد حاکم اگرچه که اون در خصومت اینجا بحث خصومت اگرچه که اون خسمش اون دشمنش اون مخالفش اصلا موجود نباشد حاضر نباشد خب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که نه در خصومت موکل حاضر باشه مگر به سه شرط بریم این یعنی عبارات حل کنیم بهتره میگه و جایز وکیل گرفتن نزد حاکم اگرچه که اصلا خصم حاضر چون میگه که ربطی به خصم نداره ربطی به خصم و ان توکل المرأة و ان كانت برزتن و اینکه وکیل بگیره زن یعنی و است است این باب عطفه و جایز است که وکیل بگیرد زن اگرچه برزه باشه برزه اون زن زنی رو میگن که خودشو آشکار میکنه ولی زن سنگینی هست معمولا در مجالس میاد اما در این حال چه زن سنگینی هست میاد تو مجالس حرف میزنه بعضی یا گفته شده زن میان سالی که عفیفه هست و از این مسائل خب گفتی و یقالو و گفته شده زنی که میان سال هست و مثل زنان جواب جوان حجاب نمیزند با این حال عفیفه هم هست عاقل هم هست با مردم می نشیند و باشون سخن میگه از بروز گرفته شده همون خارج شدن آشکار شدن امام ابو حنیفه میگه که شخص نمیتونه وکیل بگیره مگر در سه حالت یک مریض باشه دو غائب باشه به مسیر سه روز اون زمان سه زنی باشه مخدره یعنی اگر زن برزه ای باشه امام ابو حنیفه میگه جایز نیست وکیل بگیره خودش باید بیاد در خصومت خودش بیاد چی؟ در خصومت ولی امام شافعی رحمت الله علیه میگه زن میتونه وکیل بگیره چه برزه هم باشه وليس للوكيل أن يبيع بالنساء بالنصاء آه، ده خدا این برزه رو اینجوری ترجمه کرده زن پاکیزه کار خیشتندار یا زن میان سال خب وليس للوكيل أن يبيع بالنساء ولا أن يبرئ من حق إلا بإذن ولا يجوز للوكيل في البيع والشراء أن يبيع على نفسه ولا أن يشتري منها میفرماید وکیل حق ندارد که وامی بفروشد نسیتا بفروشد و حق ندارد که بری بکند از حق حقی مال موکل نه اجازه نداره بیاد بری بکند الا به اذن مگر با اجازه موکل موکل بهش گفت آقا میتونی وامی بفروشی موکل بهش گفت آقا تو میتونی فلان حق منو بری بکنی ایرادی ندارد ولا يجوز للوكيل في البيع والشراء ان يبيعها على نفسه ولا ان يشتري منه اجازه ندارد وکیل در خرید و فروش که بر خودش بفروشه یعنی موکل وکالتش داده اینو خرید فروش کن به خودش اونو بفروشه اجازه نداره که به خودش کار کنه و از خودش بخره بله. در پارغی یک نقطه قشنگی آورده میگه اگر اومد شخص کسی دیگر رو وکیل کرد تا براش چیزی رو بفروشه و وکالتش هم مطلق بود مقیدش نکرده بود که با سمنی معین بفروشه و مشخص نکرده بود که اینو به فوری بفروشه یا وقت دار میگه وکیل اجازه نداره که بفروشه اونو مگر به سمن مثل قیمتش و اجازه نداره که اونو معجل بفروشه وقت دار معنی اطلاق میگه این نیست که وکیل هرچی دلش میخواد انجام بده اما بعدا آورده که امام ابو حنیفه مخالفت کرده با این نظریه و گفته که میتونه هر کاری رو از اینا بکنه معنی اطلاق همینه معنی اطلاق همینه فان باع بما لا يتغابن الناس بمثله بطل البيع این اجبر میگه اگر اومد فروخت به ما به آنچه که لا يتغابن الناس بمثله مردم فریب نمیخورن به مثل اون چیز یعنی اگر اومد فروخت به قیمتی که خیلی پایین بود کسی به اون قیمت نمیفروشه کسی فریب نمیخوره که به این قیمت بفروشه به قیمتی فروخت که پایین تر از سمن مثل بود که مردم معمولا در این فریب نمیخورن غبنی ندارند میگه معامله باطل میشه چون اومده جنس طرف رو تباه کرده نه و این اجبر اومده و اگر اجبار شده باشه و این اشترا بما لا يتغابن الناس بمثلی کان له و اگر خرید به قیمتی که بالاتر از قیمت مثل بود که مردم هم در این مورد بقیه مردم هم در این مورد فریب نمیخورند به این قیمت نمیخرن؟ آه کان له برای خودشه اون چیز وإن رضيه الموکل میگه اگر چه که راضی باشه کی <coughs> موکل